njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro Nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki reka ngushimire ko wandanya gukurikirana radio isanganiro mukaze mu kiganiro wibaziki kiganiro kurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mangu mu gihe ikiringo cyatanzwe kugira ngo ingingo yo gukura amatagisi ku bidandazwa by'ibiribwa bimwe bimwe byinjira bivuye mu bihugu byo hanze gisa n'ikiriho kirarangira wibaze ko uyu munsi abanyagitega batubwira icyo bibaza kuri iyo ngingo nisha wamariye ibi nacyo byamaze kubera abantu barabona baragize barakenya kandi n'ibintu by'intoki by'ibirimwa ngaha turima urabona nk'ubu abanyagihugu barabadusha batuzanira n'ibiharage mu ntabyo batuzaniye kubera baciye bafata ingingo z'uko umunyagihugu ngo adashora ibiharage ubu ngaha mu isoko twe ntitudandaza kubera iyo ngingo usanga n'umunyagihugu ashoye ibiharage avuga ngo ngo arafise ubwoba ngo kubera ngo hava bamufata niba nicyo gituma naho bavuga ngo bakwiye ko amatagisi bitumarira usanga izo ngingo zose bazibara barafata yaba ari ikintu byose bikiyaganza mu gihugu umuntu akajya aho yakarangura akajya aho yakarangura akajyana tuye kuko ngenda ndibaza gukurira amakori ku bidandazwa biva hanze kuri twebwe abanyagihugu kuko twebwe ni twebwe turonka ubuhombe kuko turazimba kuko bishyitse ku badandaza bica bizimba kubera iyo kori natwe twebwe abanyagihugu twaba tuzeye uburaro n'uburamuko ku bidandazwa biva hanze igihe cy'indibaza ku bintu biza bizimbye cyane amakuru acaba menshi ni uradandaza nta kintu ukurako kujya gupfa gutera amafaranga menshi ukaguma uko nyine muragukora guhomba gusa uradandaza jewe icyo ndabyiyumvira ko numva umenga ku rudandazwa kubwo gukora amakori ku rudandazwa rw'ibintu biri ku birava hanze hakuru ni ibyo ku rwego by'abantu bageze hejuru bamaze kuronka mutahe nibaza ko uh, umukuru w'igihugu bokumvikana n'abandi bakuru b'ibihugu bo hanze kugira ngo amakori agaragaze kumanuka nko hanze natwe tukaronka igiciro gisa n'icy'abandi kuri nyimba rebyo ni byiza ariko mubwibone ntibirazimbuka emwe ni nziza cyane yego turayishimisha n'ibiciro bizokunguka yego ahubwo yotebaje imbere nyine akayishyigikira natwe tukaryoherwa yuko yonyarutse iyo ngingo hanyuma igiciro agapunguka tukaraba n'ingene tudandaza kuko niyo tudandaje ntacyo turonka yego tudandaza turunda akarasiyo k'abana mugabo ntitukaronka mugabo bimaze gukoroka tuzoca tudandaza neza twebwe no kuri iyi ngingo turayishimye kandi urabona mu bisanzwe ubu ubuye abantu urabona nk'agapfu mu minsi heza umuntu ikiro yakigura igihumbi n'amajana abiri cyangwa igihumbi n'amajana atatu muka mu bisanzwe urabona kubera amakori nyene leta yakorewe urabona ikiro ubu ufise igihumbi urashobora kuronka ikiro c'ubufu abana bakaba bafunguye eh, muri make nka twebwe dupakura uwo biradusahiriza kanini yiya kuko babikuye amakori bica biza ari byinshi tukajya tuguma twarosakatse wibaza iki umwe mu miti abo banyagitega batanga ngo ni uko kugwa ku makori n'ibindi bidandazwa kugira ngo abaguzi babandanye koroherezwa bwanjye bufata bakumvikana n'ibyo bihugu bimwe bimwe nk'u rwanda bakumvikana ibintu bikingiye hama rero gato bagakora kwa makori mu bwayo bihugu banje kumvikana none ubundi bo aho igihugu kimwe kitemera ko biza none baba bakwiye kwiki wibaza iki oya ni gukora kwa makori nyene mu bidandazwa kugira nako abanyagihugu boroherwe n'abadandazwa kugira boroherwe barakintu byaganje ibintu by'ibiribwa byose ntaje kurangura ashaka hose ntibogabanye ikori ku bidandazwa hanyuma twebwe bene igihugu natwe tukaronka igiciro gikwiriye hanyuma kugira ngo natwe kuko atako twifashe kugira ngo natwe turonke ibidandazwa bizimbutse wibaza iki ishokorwa nuko boraba nyene bagakora kwa makori abanyagihugu bagasoma batekaniwe bagasoma n'ibintu bizimbutse wibaza iki n'ibyo turanguye ntibisohoke kubera ayo makori nce nibaza yuko hotorerwa ingingo hama ibintu bikajya mu buryo bamwe abaduserukiye bakatuca imbere bakadufasha kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza wibaza iki iyo ngingo ni nziza kuko irorohereza abanyagihugu bato bato kugira nabo bashobore kubaho neza ntawereka kuyikenguruka kuko ni ingingo yo gushima irafise akamaro irateza imbere igihugu byadazwa bibonetse ku bwinshi uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mwitegurwa na radiyo isanganiro wibaza iki